yokuru kuri uyu wa mirongo ibiri n'indwi ntwarante w’ibi wa bibiri na cumi na gatandatu nayagizwe n'izindi ngo nkurunkuru abanyepolitike bamwe bamwe babona ko ibiganiro biriko birategurwa bidakwiye gukumira umuntu n'umwe ngo nuko afise ico yagirizwa muri aya makuru muza gukurikira ivyiyumviro vya Gaton rwa ngo ishami rya FNL yigenga na Juvenal Ngorwa n'ubusa arongoye umugambwe MRC mu ntara ya Cibitoke urudanda zwa urudandazwa gutwana tutwigeme hakaba haheruka gufatwa uwikekwa ko ico caha mu ntara naho ya bururi imvura yaguye nabi ngo yatumye umwimbo w'ibigori ugenda nabi mukanya ni nkuru imimwe ukwayo Eric Uwimana niwaza kudufasha mu binga by'ivyuma isanganiro mu kibitoki tubiteguye kuko dusanzwe dutegura nta gishasha kirimo deni mu isengero katolika ni ko dutangura imisa ku mugoroba imisa ikomeye cyane ihambaye kuko hari ababatizwa hari abagira mariage ibintu byinshi cyane tukaza guhera mu ma saa tanu saa sita tugataha muhira turafungura bisanzwe nk'uko twahorama tukirukira ntaki ndabigereranije bonane baza bayisumbisha pasika kuko niwe usanga abantu benshi nawe ubukenye emu yitegura kuzogira bonane uritegura ikagera nawe ufise nawe ubukenye kanwa mukajya mukambara neza na noweli noweli na bonane nicyo kimwe ko pasika umva ntibingana na bonane twabohowe twacunguwe tubaho twidegemvya kandi mu minsi iri imbere tuzoja mu ijuru kubera twacunguwe twabohowe twavuye mu byaha hanini ni umunsi mukuru ukomeye cyane kuri twebwe mugabo si uwo kurya cyangwa si uwo kunywa cyangwa kwiryohera n'ibindi kandi muri ko murabiraba murabibona ko atari kome nka bonane n'ibindi umugambwese ndedef dede umenyesha ko utari utuganira n'abashatse guhirika butegetsi n’abafisi uruhara mu mutekano muko umaze iminsi mu gihugu ibyo bikaba biri mu itangazo ry'uwo mugambwe ryasohowe kuri uyu wa gatandatu Gelaze ndabirabe ni umuvugizi w'uwo mugambwe umugambwe ndedef dede uramenyesheje ko utazogirana ibiyago n'abanyepolitike bagiye mu by'iterabwoba n'ubwicanyi nk'uko biba i buraya na cyane cyane ibiherutse kuba mu bubirigi kuwa mirongo irindwi na kabiri ntwara n'ibihumbi na cumi na gatandatu uwukora iterabwoba wese ategereza gukurikiranwa iyo ari hose uko rero siko mu yindi migambwe imwe imwe babibona nko mu mugambwe Nzangemero bavuga ko hamwe ibiganiro vyoba ko bitegerezwa kuba tanumwe akumiriwe Juvenal ngorwa n'ubusarongoye uwo mugambwe abona ko kahise gakwiye kwigisha abatwara ngo muri kahise abahora ku butegetsi bari bansiye kuganira n'abo bita ko bakoze iyo nyabwoko ariko baratinze baragondozwa baricarana nabo eh, ibyo nonekara byaramaze kononekara ibyo rero ngo bikaba bikwiye kwirindwa dukurikire juvenal ngorwa n'ubusa akaba yakuye kuri telefone na joseph sabi abandi ku bwacu umugambwe emeri serenze ngemeyo twamye tuvuga ko atabundi buryo buriho y'abantu bashamiranye atari ibiganiro nyabiganiro ibi bintu rero bariko bitoza utunyoni byageze no muri kahi muri buka imbere yuko hari ibiganiro vyarusha hari abantu bavuga ngo hari ibiganiro biri mu gihuga hagati abantu bakirigwa iburasira ariko nticabujije ko ibiganiro biba arusha hari abantu bavuga bati ntushobora kuganira n'abo bita bagize intonyabwoko ariko nticabujije ko abo nyene aribo bahurira arusha twe twiyumvira yuko ivyo biganiro ibiganiro bitegerezwa ku kandi bikaba hamwe n'abashyamiranye kubera ko uwo muganira asaba gucira urubanza ngo wewe ngo ni urutere umudurumbanye ivyo biganiro rero bitegerezwa kuba nk'uko byasabwe n'abarundi bisabwa n'amakungu bitegerezwa kuba kuko bitabaye nta mahoro tuzoronka kandi nta n'umwe n'abari ku butegetsi batifuza amahoro mbega none hamwe hogira abakumirwa ico banigiki erega nta bazokumirwa bariho eh, kubera yuko iyo bagerageje gukumira abantu igikunda gushika nuko abafise inguvu baca bazikoresha ugasanga igihugu kiguye mu kaga mbeye iyo bazikoresheje ugasanga abo bariko baranana nabo nyene ko bashaka ibiganiro nibo uzosanga bariko barabisaba icifuzo rero canje nuko ibiganiro vyoba kugira ivyo vyose ntibirinde gushika arundi barababaye bikwiye juvenal ngorwa n'ubusaka barongoye umugambwe MRC Rurenzagemero eka no mu ishami rya FNL rirongowe na gatorwa asababwa ko atanumwe mu banyepolitike bafise uruhara mu biriko biraba mu Burundi yo kumirwa muri ivyo biganiro ivyo bivugwa na gatorwa sarongo iryo shami rya FNL uwo munyepolitike abona ko abahuza basa n'abariko barakwega amaguru ahubwo mu gutunganya ibiganiro kandi ngo ibintu biguma vyunyuka tumukurikire akaba yaganiriye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya Ibyo biganiro biravugwa mugabo kuja mu ngiro ukabona umenga birakwega amaguru cyane gose icyo twosaba nuko byukuri ababijejwe kubitunganya n’abarundu gacu twirizwa byitaba twakora ibishoboka byose bikanyaruka kuko uko biteba kuba abantu bakagerageza kubakura ku butegetsi ku ngufu birumvikana ko byo bababaza mugabo nibaza kandi yuko nabo nabo bashatse gukura abandi ku butegetsi ku ngufu nabo bafite ibyo babyara babyarabababaje umwe rero agumije ukuri kwiwe muri we uwundi akagumya ukuri kwiwe muri we abo bantu atahahuriro na ritoya ataho bashobora guhurira ni bya bindi mu myaka iri imbere bizobyara n'ubundi zindi icyo bakiza rero genda uhanura abana bariya ni uko bokorosha imitima bagatsinda ishavu bagahura bakavugana umwe akamenya ingorane z'uwundi kumbure hari ubwo muri uko kuyaga bogira ingendo nshyashya bohurira ko bokumvikana bushobora gukurikira mu gifaransa gahabwa umukenyezi agiye gupimisha imbanyi ako gatabo gategerezwa kuba nk'icyabona kubugiye kwandikisha umwana mu biro ndangamuntu ariko gushika ubu abaja kwandikisha abana mu ntara ya muyinga baracasabwa ivyabona by'abantu babiri kuko ibikoresho bakoresha bitari ku rugero rw'ako gatabo imuyinga n'inkuru ya Dieudonne Nzeyimana muganga eric manirakiza arongoye intara y'ubuvuzi ya muyenga ati batanguye gukoresha umwaka uheze akarusho kako ngo ni ugukurikirana neza ubuzima bw'umubyeyi eka n’imibondo. badane jumayine muhanuzi wa buramatari w'intara ya muyinga mu by'ubutunzi bavuga ko ku buryo budasanzwe abajeje intwaro na canshani ba musanteri mwamenya ko nubwo abavyeyi bahimirizwa gukoresha ako gatabo hari n'abaja ku mavuriro gupimisha imbanyi ntibaronswa ku gatabo ngo twaraheze Jode imana Imuyinga Radio Isanganiro tuva himuhinga dukubitire mu ntara c'ibitoke naho havuga utwana twigeme dutatu ari two bivugwa ko twari twanyurujwe n'abantu bagira urudandaza rw'abana ubu bukekwa n'uwitwa jean claude bigirimana wo mu cibitoki ubu nyine akaba aho muri iyo ntara utotwana tukaba tubana n'uwo mugabo tubiri badutoye hafi ya rusizi kandi mu kinogo cy'imetero hafi nka cumi na zibiri inkuru tubaza bureze selesitende yo ku ayo marira nayo yahora wizeyeri yese w'imyaka itatu n'amezi icenda muri quartier social ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke yazimiye itariki ya cumi n'indwi z'uku kwezi kwa gatatu atogwa itariki mirongo ibiri na zitatu za kuno kwezi nyene mu kinogo c'imetero hafi cumi na zibiri acajanwa mu bitaro vya SOS mu cibitoke amarayo iminsi itatu ngo kuko yasa n'uwahamutse nk'uko nyina we’ wabivuga yapfuye muri SOS yarakangagurika bwaye urugi akasharira ngo nimwugurure abaganga bavuze ko yakamye amazi mu mubiri arafungura aguma asaba indya n'amazi yo kunywa umwanya n'umwanya umwana namubuze kuva ku munsi wa kane itariki cumi n'indwi ku mugoroba saa kumi n'imwe n'inusu turatangaza mu masengero umwana turabura n'icyo kinogo twamutoyemo twarakirabyemo turamubura ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu hari bamwe bavuga ngo babajyana hanze ngo bakabagurisha yaba mwene uwo mwana canke ababanyi baremeza ko uwo mwana yari yanyegejwe ahandi nko mu nzu ngo biboneka ko muri ico kinogo bakimuzanyemwo mu nyuma kuko ngo bari bakirondeyemwo inshuro nyinshi ntibamubonayo umwana yari yazimiye muri iyo quartier sociale yo ku mugwa mukuru wa komine Cibitoke suyo gusa hari n'utundi dukobwa tubiri dufitse hafi y'imyaka ine nyene tubana n'uwo wa mbere twatowe mu ishamba mu kizu cahebwe abo bana badugana ko abasoda barabagaburira barunda niho baca bararangisha umwe muri aba bavyeyi asaba ko hakorwa urudandazwa bohanwe bimwe by'akarorero abategetsi nabo barakwiye guhana abo bantu bafatanywe iryo tonga bakabahana kunyuruza abana rero vyagirizwa umubanyi wabo Jean Claude Bigirimana ngo yari amaze umwaka ataboneka muri ako karere wikekwa jean claude bigirimana ngo yari asigaye aba ku mugore we wa kabiri mu rumonge akaba yafatanywe bana batanu b'abahungu bafise hafi imyaka cumi n'ibiri bo ku musozi na zone kiramira komine rugombe intara ya cibitoke ngo akaba yarivugiye ko bari kuja kumucururiza amagi mu rumonge kandi ngo yari abatwaye abavyeyi babo batabizi isanganiro ku cumi na ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'ibiri mu kurangiza n'amakuru mu bijyanye n'uburimyi umwimbu w'ibigori wagenze nabi muri gisize ni mu ya bururi abarimyi barifumbereje bakibaza ingene bazoshika ku mpeshi kimwe mu byatumye uwo mwimbu muke akaba ari imvura yaguye nabi nk'uko bisigurwa n'umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bururi bururi n'inkuru tubaza jean Pierre misago ni ahubwo ntituzi ingena tuzoshika no mu kwezi kw'indwi kuko turabye umwimbu twahora turonka tukaraba n'ubu ahubwo ntituzi nyina imana izodufasha tugashika mu kw'indwi kugira ngo turoshikire akajumbu k'impeshi uyu mupfasoni ari mu bandi barimyi benshi bihebuye kuko umwimbu w'ibigori atako wagenze raba aho mu ndimo utuma amaso ibishakara urabe ko byavuye ku bigori ahubwo ibigori twarose twokerejeyo nta muntu yamanitse ikigori uno mwaka bernard habonimana umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bururi avuga ko abarimyi batarira gusema uretse mu makomine abiri muri atandatu agize intara ya bururi nibyo abarimyi baridoga ko umwimbo w'ibigori utagenze neza e, eh, nibyo ntibashikuza twabamesha yuko turiko turaraba hirya no hino hariho amakomine amwe amwe tubona byagenze neza nka Matana Rutovu mugabo yandi makomine yose asigaye nta mwimbo w'ibigori tubona ushemeye nk'uwo twahora tubona uriho kandi ngo birasiguritse eh, ubwa mbere na mbere hoho aha mu ntara ya buri nka hose mu makomine nka yose imvura yatasuye itebye eh, hajya rero icyo bita guta igihe kiratuma umwimbu ugabanuka rwose ikindi cya kabiri mu ntara yose nubamenyesha yuko eh, abantu ntibamenyeye gukoresha ifumbire mu gutera ibigori Eh, ugiye kubiraba uca ubibona iyo bageze ku fumbire ijya y'impeshi ijya yo gutera ibiharage uca ubona yuko ubudasa usanga ari buniniya cyane rwose n'ifumbire baba basabye ku mutasuro y'aho biyumvira gutera ibigori gusa eh, na hamwe hamwe ibiraye Bernard Habonimana avuga ko habaye guhimiriza abarimyi kurima ibijumba mu myonga kandi abitabye ako kamo bazobaho nk'uko byahora narirya umwimbu w'ibiharagi w'impeshi witezwe kuzoba mwiza hamwe ibirere bitohinduka ikiro cyintete z'ibigori ubu kikaba kibarizwa ku mafaranga amajana atandatu canke arenga mu gihe umwimbu wagenze neza caboneka ku mafaranga amajana ane nk'aya mango jean pierre misago ibururi radio isanganiro urakoze jean pierre misago akaba ari no kuri iyo nkuru ijanye n'uburimyi turangirije ko ano makuru ariko tukabibutsa zino ngingo nkuru nkuru zari ziyagize abanyepolitike bamwe bamwe babona ko ibiganiro biriko birategurwa bidakwiye gukumira umuntu n'umwe ngo nuko afite ico yagirizwa muri amakuru mwumvise ivyashikirijwe na Agaton Rwasarongo ishami rya FNL yigenga na Juvenal Ngorwa n'ubusarongwe y'umugambwe MRC twakubitiye kandi muri aya makuru mu ntara ahavuzwe urudandazwa rw'utwana tutwigemeye duto duto mukaba mwumvise ko aheruka gufatwa wikekwa ko icyo cyaha nayo mu ntara y'abururi imvura yaguye nabi ngo ikaba yaratumye umwimbu w'ibigori utagenda neza muri iyi sizeni ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu ni hano turangirije hano makuru dushimira abari kuba bayakurikira